Ei, bona gent, penya. Eh, Soc en Martí Delgado, Bonilla... Mm, si voleu un més d'UNI per denunciar-me, és el 431-438-22P. Uh, eh, alias Martí Calimocho, i aquí comença el rock de la línia de front. Me ha interesado esa jerga que emplean los rastas I començàvem una setmana més, eh, tot i que la setmana passada no vaig venir, tenia la grip, o no me'n recordo quina escura vaig posar, eh, i començàvem amb problemàtiques socials, com sempre n'hi ha, però aquesta vegada tornam en es, en el ruralisme i a la cultura verbena que tenim a Mallorca i quina és la nostra problemàtica social? Esquilles. cani, cani, cani. Llupí, poble quillo. Pollença, poble quillo. Muro, poble quillo. Manacor és un poble quillo. Sencelles, poble quillo. Lloseta, vull dir que aquesta és la meva resposta en el puta maxi hit de Jo soy Cani, Cani, Cani, Cani. Poblequillo, Covià, Poblequillo, Macuiri, Poblequillo. asamblea de quillos. Puta ballena, picadero, quillo. piol, borracho y quillo. Son oliva, barrio, quillo. Isaac León es pilló que quillo. Pedro J. Temo, son mis quillos. Tommy Ross, progre, quillo. metrosexual y quillo. principalment del club de Quillo. Exponent, web per Quillos. Matina Mallorca, Institut de Quillos. quilla. Passeig Madrid i Barcelona, quillo. Penso quasi, quasi quillo. Can Àngel és un bar de quillos. Con elles morts, putes quillos. Con elles putes quillos. Conelles morts són putes quillos. com sempre, tornem en sa, en sa clàssica problemàtica de poble, d'esquilles, de que anem d'una verbena, volem passar-nos de puta mare i com ens trobam? Quillos que no mos respecten per simple fet de... el fet que sigui, no sé. Per exemple, cremar una bandera espanyola, coses que pensam, i no mola això. Uh, nosaltres volem llibertat. Llibertat per fer coses no legals, possiblement. I què podem esperar de gent que um, un dels seus orgulls és no llegir, uh, no saber que ets la prima de risc, no importar-los la crisi, uh, estar orgullosos d'un país com Espanya, i respirar i ja són més de quatre sebregues importants que, de les que tinc consciència um, i informació de Sevilla Illa Balears des de que ha començat l'estiu i la i la um, jove temporada de Bordanera d'aquest any. I què hem de fer? Escamots, antiquillos, ja! guanyarem, ho sabem. Batallons quillos per tot, cada poble, un batalló. això us estarà demanant eh, el que ve. Eh, evidentment, cadascú pot haver tingut històries variopintes amb diferents quillos, diferents pobles, diferents verbenes i diferents temes. Eh, en el meu cas va consistir en ser, que varen cremar un símbol no constitucional, com vindria a ser un drap, amb una barra vermella a un costat, una altra a un altre, i enmig se, se una esfranja groga. Fins aquí, sí, institucional. Però quan s'hi troba el símbol d'Estorito, i és un símbol publicitari, com ara ser d'Osborne, pues me sap greu, però no és res que sigui eh, de la Constitució ni... I bé, eh, per la crema d'aquesta bandera pels carrers de Pina vaig rebre una preciosa pallissa per part de Quilles i pues, estareu demanant per què ho vaig fer? Ho vaig fer per la simple qüestió de que estic fins a la puta polla d'aquesta gent celebrant la eh, puta, puta victòria d'Espanya, un país eh, a, ri, a risc de ser ehm, rescatada, bueno, que serà rescatada, una nació... T'has obrir? Que està siendo rescatada. Pues eso. I com sentim nos orgullós d'aquest país eh, quan està passant això? Eh, Yo estoy aquí cuando me necesites, tío, estirado de mí, ¿vale? Tú, que por no pagar que estoy algo serio en los programas de tu calle, ¿no? <laughs> Perdona, hermano. te quiero. <laughs> Guapo. Uh, cuestión, que... Uh, um, eh, necessitam um, d'una... Um, d'una via de ¿Me Se a passat una crema de bandera? Sí. ¿Por qué no? Y... I res, vaig rebre una pallissa per part d'esquillos, sé qual m'ha fet enrotllar encara més. I bé, comentar la situació de que co conyo estem feliços d'un país que està amb la prima de risc un, en uns nivells penosos. Uh, joder, això què? 536. Molt bé, ho has après. Ahir crec que eren 564. Qüestió, que... Mm, que estem orgullosos d'aquest país i no, no pot ser. És dir, hem de lluitar, no hem de celebrar la victòria de cap país, no hem d'estar ni a favor d'Espanya ni a favor de l'equip que va contra ell. Molà de suar la puta Eurocopa. Uh, estan lluitant els miners uh, a Astúries, a uh, Tinyera, fins ahir que eren enfrontaments mm, no, no, no massa pacífics, no, no massa tampoc mm, moderats, ni per part d'ells com toca, ni per part dels policies, ni la Guàrdia Civil armada fins a les putes, fins a les putes dents de gomes de bala, bales de goma. I nosaltres, pendent de l'Eurocopa, mentre passa això, eh, estem siguent rescatats. uh, S'està incendiant València. Què hem de fer? No, no, no, no. Uh, eh, que dir, és, és Espanya, és dir, no... És una qüestió de que estan rebent hòsties de tots jocs. Uh, eh, I nosaltres pendents de... Man, realment pensau que mos, resca mos rescataran, mos donaran el puto rescat sense, sense, sense comissions, sense condicions? si anam nosaltres i guanyam la puta Eurocopa, vos creus real... sou tan subnormals de pensar realment que hi pot haver una... una... una volem donar una credibilitat perquè han guanyat una Eurocopa? Si en, en el remotíssim cas que això fos possible, la cre credibilitat que estem guanyant que estàu guanyant, perquè Espanya no, ni me representa ni me representarà, i no, i no estic xerrant de, de, de frases quincemeres, no, estic xerrant de frases guerrilleres, no me representa. Si hi ha una puta guerra lluitaré contra ells, mai amb ells. Este... Realment penseu que donareu una puta credibilitat guanyant una Eurocopa? És possible, però en el remotíssim cas de que fos possible, realment, que oferi... realment creieu que no vos doneu compte que el que esteu guanyant de, en aquest remotíssim cas, el que guanyeu de credibilitat l'esteu perdent fent amb mongols d'aquesta puta manera de la que, de la que ho esteu fent. Mireu Grècia. Mireu Grècia. Islàndia, Islàndia amb la part pels collons. Islàndia, teniu en compte que té un sistema polític totalment mm, diferent en el nostre. I no ho dic perquè estigui lluny. Estan lluny té unes referències molt més diferents, diferents política i socialment de les que tenim nosaltres. No tant com a, com a Grècia, ja que també, a part de compartir un mà, compartim una, un, no una ideologia, no, però una, una, una societat, una forma de societat, una forma política, de la qual no té res a veure amb Islàndia. Amb Islàndia. Cadascú ha tingut les seves revolucions. I mira, eh, la que més ha funcionat aquí a Europa, a la part mediterrània d'Europa, ha estat la de Grècia. Eh, què putes té a veure amb el sistema polític mm, mm, sociomediterrani amb els d'Islàndia, que està a tomar por culo. És com si ara jo dic, eh, uh, ara a plaça Espanya, plaça puta Espanya, per això, ara plus, a plaça, put, a plaça Espanya li posarem plaça Islàndia. És com si ara jo venc i dic, ara a la plaça, Esla de la plaça Espanya, ara li direm plaça Txecoslovàquia, plaça... Uh, eh, ir, uh, eh, Indonèsia, plaça Nova Zelanda. No! Mongols! Son és que sou, mongols, que una paga mental que no vos lo Como como correrá un per pues ya ya, tío ¡Purao! el pueblo armado jamás será pisado. Pablo armado, Pablo Respaltad. Recordaba que para aulas. Y pau entre aulas y guerra entre clases. I sí, podreu haver intuït pues, la meva, pel meu desfogament que he tingut ara que molt a favor, el que se diu molt a favor, no estic a favor dels 15M. No és cap secret, no estic a favor dels 15M. Uh, ah, M'estic de feina en Suri, no estic dient que els 15M sigui guapo. Uh, els 15M mata els collons... Estic, estic contant molt uh, em diuen Suri, Espanya huele culo. um, <laughs> com... Ja sé que us estic contant seguida i potser us importa poc, però ho he de contar que vaig recordar, recordo un dia de mm, d'estar dormint en el 15M, il·lusto de mi, i recordar com un grup d'energúmens nazis, escòria puta humana, per dir-los de qualque manera, va venir i que va fer, molt va tirar una, una granada, una bengala, que va incendiar tres, tres tendes de campanya. Tot i que hi havia un, polici, un furgó policial a un carrer, els policials no se van immutar, mentre que nosaltres, quatre de nosaltres, mm, d'ells molt violent, d'ells molt com vulgueu, però gent que pensava, creem, en, su, en eh, mano a mano, i en sull, en, sull per ull, i sangre per sangre, vam anar, vam anar a cercar nos corrent com un fill de putes darrere una moto, sí, d'inútils, sí, però de, de, però de valents. Quan vam arribar van rebre una, una crítica bastant contundent i massiva per part dels putes quincemeros dient no, no, violència, no, perquè no sé quant, no sé quant... Sí, molt bé, hem de permetre que mos rebentin les tendes de campanya amb, amb bengales, en la qual hi havia un, en una de les quals hi havia un nen petit que Mm, també jo ho crec criticable d'un nen petit a dormir una, enmig d'una plaça, una tenda de campanya, arriscant-se que passin coses com aquestes. Mo, eh, això és de mm, molt bon pare? No, crec que no. I... I bé, aquí se va acabar la nit, aquesta nit. Després una altra nit passant per allà eh, donant-li el meu vot, darrer vot de confiança, després altres coses que m'han tocat jaus que tampoc crec que contaré que no crec, que no crec que compri, um, record de... està cridant la gent la policia és del pueblo. No. La policia no és del poble. Per què crec que el 15M és un moviment que no té dignitat? Les eh, uh, coses no se demanen, s'exigeixen. Jo exigesc que se canvi aquest sistema polític. Jo exigesc que hi hagi una política i una democràcia real, sí, però l'exigesc. No vaig a una plaça a crear una nova societat des de zero per, per demostrar que és possible. La cosa no és crear una societat, la qüestió és transformar-la. Quina, soci quina societat hi havia a plaça Espanya? Guiri fent fotos? No, això no és una societat. Això forma part d'una societat. Ara un lloc públic crearem una societat des de zero i demostrarem que se pot crear una societat des de zero. Vale, ja no dic que sigui possible, però dos de, do, a on comença una societat des de zero? A un altre lloc, perquè aquí ja n'hi ha una establerta. Per tant, no se trata de, de, de crear, se trata de, de transformar. I d'aquesta mateixa manera, eh, re, eh, sigui d'una manera o l'altra rebrem hostis de la policia. I allà la van rebre. La van rebre de Palma, la van rebre a Barcelona i a molts altres llocs. I hem de, hem de dir que la policia del, és del poble. Uh, uh, sa, uh, hem d'entendre una cosa. O uh, 15M igual a subnormals, o 15M igual eh, persones que ho entenen, però sabeu que les us no se mateixa possibilitat de perdre la dignitat com van fer els policies. està, estàs perdent el teu, la teva dignitat, la teva eh, la teva capacitat de poder dir sí, jo soc del poble, quan, quan comences a fer les putes oposicions de policia i les acabes i te treus la puta matrícula o el que sigui que facin quan t'acaben les oposicions. Uh, si en policia uh, t'arrisques, uh, com vulguis dir-ho, uh, rebre ordres d'anar a desanonar la casa de la teva, de la teva mare que no ha pogut pagar-li eh, pasta en el banc. Uh, T'arrisques, Uh, no ho sé, uh, per exemple, donar d'hostis a la plaça de Catalunya quan hi ha 15M, uh, eh, cosa de lo que millor, la teva dona està a favor i res, has d'anar allà i donar d'hostis a qui, a qui et trobis per davant. Allà van la teva dona, ui, pues li haurà de pegar. I si també hi ha una dona embarassada que no és la seva dona, que pensa que no li pegarà, li pegarà. Per què? Perquè ha rebut unes ordres. Però després diuen, sí, jo és que sóc recibo ordres. Uh, tu no has fet aquestes ordres. Però ha estat tu qui ha anat a fer oposicions, ha estat tu qui ha anat a estudiar per rebre aquestes ordres. Per, per tenir una feina en que consisteix en rebre aquestes ordres. Uh, qüestió, fent de policia, el uh, lo que fas és demostrar la teva falta de dignitat, la teva falta de, de, de germanor en els teus i la teva falta de corons. Perquè vull veure qualque dia si ve un policia a meva sense proteccions, sense porra, sense pistola, i més si tenen el jou donant-me tots els cops que m'han donat amb porra, proteccions i pistola. y las ganas de comer. Esto es un tira y afloja. Ah, Como quien no quiere la cosa. Dando brea. ¿Quién eres tú? evaluar a mí. Vemos tu ropa tendida desde el satélite, estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de prestes, de huestes hostiles, en busca del criminal, pero al final salta por los aires civiles.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 ¿Cómo comprenderás, la solidaridad no es nuestro fuerte, nuestro lema es niega diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente. Si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno, si el mundo se queda mudo, lo quemáis entero.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 La vida de mierda nacemos encadenados, solo eres libre cuando estás muerto drogado. Yo digo no a estos hijos de puta política asusta, pero esta chusma no cesa su lucha Los mismos que te prometen paz hablan de guerra para que no duermas tranquilo y así se hacen con el poder de la población. Amedrentados por los medios de comunicación, utilizan el miedo como arma política. Yo solo disparo al aire con mi lírica. Cumplen tus sueños, son tus dueños. Dejan opción, solo nos queda el mal genio. Se ve la intención cuando intentan mentir. Creas en quien no cree en ti. Cometen el país de Alicia, libertad ficticia. Siempre te juzga una ley, palacios de injusticia. No se puede vivir al borde del abismo. Ellos en nuestro lugar harían lo mismo. Radyo 77 uh, Rap de Mallorca, eh És amb el Toni per ràdio 77 Pizza amb birra per 50, barato, eh? Rialles segures i bones companyies Entrevistes mentre a dalt se fan els racismes Ritmes calents, Red Spider contant mogudes Fals directe, arròs que se dissimulen Que esperaves? Això no és professional Però és gestió la lluita contra el capital Això va així, de real shit Des d'aquí clic, foc, foc, foc, la polis No n'han de business, Se fona de represents Ocupam Bent, un pic més nen, eh? Que esperaves underground com una puta claveguera, rap plural des de davall una figuera. Na Laia m'espera, psicòloga a distància, carabasses, papà, històries i clàssics, yeah. La meva nora bona per aquesta gent que manté l'essència de la denúncia als medis de comunicació, eh? I una abraçada per a Martí Bonilla. Ah. que suben su ropa escoltar aquesta, aquest temazo de Fuacamán i d'haver-me, crec que no és correcte en català, massa greu, però haver-me desahogado d'aquesta manera en quant a les 15M, la policia, els quillos i els hippies. Uh, Uh, res, després d'escoltar aquest tema d'en Fuacamán dedicat a aquests raperos que pareceis maniquís sacados del New Yorker, com diu ell mateix um, i... Pues escoltar l'opinió d'un col·lega, uh, per què no dir-ho, i a mi sabre que, que opines sobre sobre l'estètica i la l'estètica i el moviment que gangsta rap, hola, soy malote, vengo del Bronx, tengo pistolas i no sé què. Què que en penses sobre ells? Home. Vull, vull, dir, vull dir, vull donar en sa seva, en sa seva, en sa seva defensa de que no és no parlant i avui farà esforç uh, com molts estan començant a fer. I res, Quiot, la teva opinió? Home, allà l'estètica me pare bastant currada, està guapa, però la que és l'actitud per així dir-ho, és, és molt de flipat, saps? Man. Uh, eh, crec que a Espanya actualment no hi ha molt, molt de gàngsters, almenys que siguin uh, sí, que sigui, raperos. Que sigui real aquest missatge de guau jo vendo farla i... Sí, exacte, perquè... Uh, per exemple, com antes est estàvem dient i això, els quillos uh, mouen bastant de, dro de droga i això, però els que són raperos ho fan normalment per fantamear, per així dir I follar. I follar, <laughs> perquè és això de eh, són malotes, tal, sí, oh, ten pistola, però no, que va. Són un fantasma. <laughs> Uh, fantasmes, fantasmes, fantasmes! Això és el que sou els puta gangsta rap ja <laughs> està. <laughs> I, I per la meva part dir que a Gangsta Raps a, eh, a Mallorca sou... Mira que no sóc rapero, amb Gio, el meu col·lega si ho és, mm, ell suposo que tindrà la la correspondència de poder-ho dir, però jo me la subo la correspondència que pugui dir de lo que sigui, així que diré el que m'ha sortit els perons. Eh, Esquillos, els sou els putes quillos del moviment hip-hop. Sou els putes quillos del moviment hip-hop, ho dic en sèrio. Es, uh, eh, basau, uh, igual que les sabregues de gais, el uh, hip-hop va néixer com un moviment per lo que tinc entès, no? A la millor m'estic equivocant, uh, eh, digues sí, no, digues no quan m'equivoqui, però però el que t'encantava, el moviment hip-hop va, va començar com un moviment de, de lluita contra el govern, com, com, tot, com tots haurem escoltat el temazo del Public Enemy de Fight the Power. És dir, tot va, conèixer, tot va començar com un moviment de, de lluita social dels barris baixos. Uh, ja té poc sentit que arribi aquí, ja que els barris baixos no estan entesos de la mateixa manera que és eh, a la Yankee, no, no hi ha broncs aquí, tal com diu un foc amant a la seva cançó, però tot i així sempre hi ha rapers que, conyo, que donen el seu punt de vista mm, combatiu, com podrien ser Pirates on System, Voltonic, Los Chicos del Maíz Alabado Ocean, Cara sonen, <laughs> amb una arma X. I que sí, se, se manté, mantenen l'esperit de lluita de hip-hop, però es lluita, es, es lluita contra l'estat, no contra l'estat, sinó contra el sistema opressor. L'entenguem com l'entenguem. Pero no contra otros raperos. Creo que está apoyado. Tengo una pistola y te la voy a meter por el culo porque eh, lo tienes oscuro y no sé cuánto. Y, batallas de un minuto y un minuto y a ver quién la dice más cuerda ¿Gio? A ver. Hablar en castellano porque eso es, el A ver, hay, ciertos grupos que en realidad sí que son gángsters actualmente en España, como pueden ser MD Click o algunos que están en la movida madrileña, que sí que es verdad que mueven kilos y tal, ¿sabes? Pero luego hay otros que, sinceramente, porque, a ver, es bastante respectivo sobre la persona que lo esté haciendo. Hay otros como. Bueno, no quiero decir nombres, ¿sabes? <laughs> hay otros que lo hacen más que, más que nada para, para hacerse los chulitos, o así decirlo, ¿sabes? Porque España no, como bien has dicho, no, no hay bronce, ¿sabes? Aquí sí que hay barrios bajos y la peña lo pasa mal y tal, pero no está la necesidad de vender droga ni es algo que se vea a diario en plan, mi padre vende droga, no, en cambio ahí sí que es cierto que algunos niños viven con la influencia en su casa de las drogas y ven a su madre prostituirse y tal, y aquí eso es bastante atípico. Pero también no digo que no suceda, porque puede ser que pase, pero... Sí, sí, lo que, lo que yo digo es que la cuestión es que no, no tiene sentido un movimiento a esta rap, dado que Danasco uh, eh, mí no me lo mejor escut un Bronx que tenemos en Mallorca, se podría decir que es Corea, uh, son Golileus, hay son por Uh, eh, por por, son com, a, no se trata un barri en el cual... Eh, immigració i tot això sigui un problema com tothom diu, sinó que és um, el problema que realment hi ha és la xenofòbia dels, dels mallorquins de pura cepa que ja eviten, que ja hi eviten. Es és paradògic de, de dir que en, um, en un barri tan obrer com, Songol, com sempre ha estat Son Gotleu, mm, mm, Coll d'en Rabassa, tots aquests, tots aquests jocs, eh, bon, si migració ha pegat fort, són barris obrers eh, i d'aquesta mateixa manera hi ha xenofòbia d'una manera tremenda. És a dir, no, hi ha xenofòbia, però no hi ha una part hate, hi ha, un, hi ha una part hate mm, promocionada per l'Ajuntament, és a dir, no m'apareix casualitat que estiguin tots a Son Gotleu, 10 i, i allà, eh, tal qual, pim-pam, pim-pam, tots, tots repartits. Però és una qüestió que està... està hi ha un apartheid ha per, per, per el govern de Mallorca, tal com el hi ha, hi la lavapiés a Madrid, eh, i altres barris de qualsevol ciutat d'Espanya. Eh, però no, si, si cream, si se crea el moviment hip-hop en aquest barri per part de nosaltres, tio, que doncs jo sincerament n'he escoltat molt, si n'hi ha. Uh, en cas que sigui gangsta rap, per què, per què anar vacilant de que tens pistola al més pur estil 50, 50 Cent? Perquè aquest pavo, de xerra que té pistoles i que va venguent droga, per què vol vendre droga si guai? Per què m'he de creure que vens drogues quan tens un contracte milionari amb, la Sony o amb qui sigui? És a dir, el moment gangsta sempre ha estat el més capitalista i ha estat fet per vendre, per vendre discos el més normals i més tontolaves de, eh, moviment hip-hop. Mentre que, si, imagina't, ets un negre que viu a Son Goldeu, uh, eh, t'estan fent sa de la hòstia, cada dos per tres hi ha redades, uh, eh, manipulació televisiva i metres... Uh, per què xerres de pistoles i no de, de realment el que està passant? Deixa d'escoltar 50 Cent, escolta Public Enemy, tio. No ho escolti, xer... entenc que putes diu ser lletra, tio. No, no. Tontos, tontos. Tontos. De que siempre el de la placa tiene la razón. Es hora ya de que el pueblo retome el control. Y si las cosas no cambian, lo van a pagar caro. A las voces no las callan, ni rejas ni disparos. Nos quieren prohibir por hablar tan claro, por denunciar el terrorismo de Estado. Madero es la fuerza policial. Madero al servicio del capital. Madero mercenario beligerante el perro de presa de la clase dominante, Madero. la fuerza policial, Madero, al servicio del capital, Madero, mercenario beligerante, el perro de presa de la clase dominante. I mm, en relació a lo que estaven xerrant, posaré un tema de Comando Katana, eh, Soy de con pistoles, mm, eh, recomanat pel meu col·lega Gio, m'ha encantat sobre tema de crítica en el moviment gangsta rap, m'ha encantat sona això. que aquest vídeo per l'ho vist no té molt de so, eh, se podria dir que té una base un poc... Ah, si te no vas en poc moguda... Brones, en ninguna parte. Esos tíos no valen ni la mierda que cagan. No son más que unos criminales, una panda de farsantes y unos payasos, hijos de puta. son ficticias, criminales con pistolas homicidas en Galicia que no, no se dan cuenta, no, de la situación. Que no son del cotón, que son tontos del montón. Ellos no se dan cuenta de la situación. Ellos no se dan cuenta, no, que no, no se dan cuenta, no. Y ellos creen que la van de gangstas, de giras y no son nada, no, no, no. Y ellos van de Batman Voy y de gatas pero no son más. Pongo fin a raperos pim, con bling bling de pim pim. Pandilleros del gueto son paletos que van de kings. Con sus rollos del trullo, se creen que son oviña. Chanchullos, cogollos, pollos de farina en todos sus videoclips. Ellos van de maneja de pips y de camellos con panoja de la vieja. Migas con bandanas, gorras planas y fajos. Amigas zorras y fulanas al carajo. Tontos que se creen del Bronx, no conducen Cadillacs. Pronto dejarán los bongs y fardarán de fumar crack. Me parece gracioso, sus letras son ridículas. Mafiosos, peligrosos, vieron muchas películas. Ya os he pegado el toque, me la chupa vuestra clica. De maricas del bloque que mueven perica, que de derroches de coches y chicas. No se dan cuenta, no, de esta situación. Eh, que no son del Compton, que son tontos del montón no se dan cuenta, no, de la situación. Que no son del cotón, que son tontos del montón. Ellos no se dan cuenta de la situación. Ellos no se dan cuenta, no, que no, no se dan cuenta, no. Quiero creen que la pan de gansas de esquinas y no son nada. No, no, no, y ellos van de Batman, de grupo y de gastas pero no son nada. Nada de esto es real. No provienes de las calles. Quieres ser un gáster, ¿verdad? vale que te el lejos con el bling bling, bling bling. ¿Y mi dinero? Lo he devuelto. ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? Era mi dinero. No era dinero limpio. No quiero que toques ese dinero. Me lo he ganado. No quiero que vuelvas a acercarte a ese hombre por favor. Te digo que no te acerques a él. Papá, escúchame. No me has oído. No vuelvas a acercarte a él. Sony tiene razón. Los obreros son todos unos pingados. Se equivoca. No hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sony. Entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro. Tu padre es el tipo duro. Pero todo el mundo le quiere, igual que a ti en el autobús, es lo mismo. No, hijo, no es lo mismo. A Sony no le quieren, le tienen miedo. Es muy distinto. Perdóname. No lo entiendo, papá. Tranquilo, ya lo entenderás cuando seas mayor. Y ya digo diu De Niro, el obrero es el tipo duro. Y... i com que ja, es, que ja m'escoltàveu des d'abans, ja coneixereu els començaments del programa, era un programa de música, bàsicament, uh, fins que me vaig fartar, com, com escoltau ja sabeu, és digui mo mare. <laughs> I, I dir també de que tornen al passat per dir-vos això, uh, passau de grups gangsters, uh, són caca, caca, com dirien a les mamars en nens petits, caca, quan toquen coses dures com el gangster rap. Quan tenim coses a Silla de Mallorca tan bones i tan ben fetes com vindria a ser uh, la puta OPP, uh, eh, Grandes de Mallorca, i aquí tenen sé, la seva cançó dedicada a los malotes, uh, els que ningú sap que és Frululu. Els frululús, que són? Els malotes típics de ciutat. Pac-Man, ¿qué historia nos tienes que contar hoy aquí? ¿Qué es lo que no queremos? ¡No más frululus! Ajá, ¿dónde están Están ahí, nos quieren joder. Ajá, vaya por ellos. ¡Búscalos! ¿Eh? ¡Encuéntralos! Ah, oh, ahí va. Pasa coleguita, bienvenido, ¿qué tal? Estoy aquí liado con mi peña en el local. Burro Vicio, Junior, Peña, Kini Cruz, Paco de Musemoa y nos hemos frululú. Pilla una silla y mando quemando que la pongo acá, se la Aquí tenim els grups de Mallorca i no digueu que no teniu, és que no teniu puta excusa per, per passar-vos malament si vos agrada aquesta música. És dir, demà teniu... Eh, no ho diré per un mòdic preu, perquè jo estic acostumat a pagar 5 euros de sempre a la factoria, però tenint en compte qui ve, eh, costa 10 euros, però... Va, concertar el que tindrem, és dir... Uh, I no ho estic fent a mode de promoció perquè jo no guanyo un puto duro, el que passi demà no guanyo un puto duro però objectivament si hi ha una festassa, eh, tal com ho són moltes festes gratis. I demà ve a Mallorca el mateix, el mismíssimo General Levy. Grande. Jungle is massive. Incredible de General Levy. original dancehall jungle is there. General Levy alongside the MB. The world is in trouble. I want to tell a murderer. It goes, I am the party will of them up, not up. Booyaka, booyaka. Incredible. Mr.